بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alloh subhanahu va taologa beadad hamdu sanolar bo'lsin siz bilan bizni hidoyat qildi halol va haromni bildirdi o'zi rozi bo'ladigan yo'llarni payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam orqali siz bilan bizga ko'rsatgan bo'ldi shundan keyin insonlar haqda itoatda bo'lganlar bo'ldi. Yana o'jarlik qilib osiligida qolganlar ham bo'ldi. Inna hadaynahu sabila imma shakiron va imma kafuro. Dar haqiqat biz uni insonni xoh shukr qilguvchi musulmon bo'lsin, xoh ko'rnamak kofir bo'lsin, to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Ya'ni shukr qiluvchilari to'g'ri yo'lni olib, mo'min bo'lgan holatda ketdi. Endi fosiq itoatsizlar esa kofirlik yo'lini tanladi. Hammaga hidoyatga chaqiriq bir xilda aytilingan. Xohlaganlar to'g'ri yo'lda bo'ldi, xohlaganlar zalolatda bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, albatta halol aniqdir, harom ham aniqdir. Bu ikkisini o'rtasida shubhali ishlar bor. Odamlarning ko'plari bu shubhali narsalardan bexabar. Endi kim o'zini mana shunday shubhali ishlardan ehtiyot qilsa, dinini, nomusini omonda saqlabdi. Mo'min banda doimiy suratda halol narsalarga intilib, haromdan taqvo qilishligi, shubhali narsalardan o'zini chetga olishligi zarur bo'ladi. Qaysi bir ishda işte, insonni dunyosiga ham oxiratiga manfaat bo'lsa, qaysi ishda işte, insonni dunyo oxiratiga zarar bo'lsa, shariat shu narsani ko'rsatib bergan. Shariatning asosi, shariatning maqsadi ham insonni dunyoda ham oxiratda ham saodatga yetishligi. Demak, inson shu maqsadda yashaydigan bo'lsa, shariatda ushlamasdan boshqa iloji yo'q. Alloh taolo oxiratni istagan, o'zini roziligini istagan bandalarga yo'lni aniq belgilab bergan. Endi ba'zilar o'ylagandaqa bu shariat islomiy unaqa bir mashaqqatli narsa emas. Alloh taolo bandalarni mashaqqatda bo'lishini xohlamagan. Agar quloq solsanglar, dunyo oxirati aziz bo'laveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga nima harom bo'lsa, sunnatda bayon qilib bergan. Aytganlarki, ij'alu baynakum va baynal haromi sitratan min halalin. O'zingizlar bilan harom ishlar o'rtasiga haloldan parda tutib olinglar deb payg'ambarimiz marhamat qilganlar. Halol rizq talab qilishlik, topayotgan mol dunyoyimizni halol bo'lishligiga biz harakat qilishimiz eng zarur farzlardan. Chunki biz agar Alloh taoloning buyurgan barcha farzlarni bajarayotgan bo'lsak, payg'ambarimiz aytgan sunnatlarni qo'limizdan kelgancha qilayotgan bo'lsak-ku, lekin yeyotgan luqmamizda shubha bo'lsa, harom bo'lsa, bu amallarni birortasi, qaytarib aytaman, birortasi qabul bo'lmaydi. Harom yeb, haromdan pul topib qilingan ibodat, qilingan haj, o'qilgan namoz, berilgan sadaqa, tutilgan roza rahmimiz kelsin o'zimizga. Agar pulimizda shubha harom bo'ladigan bo'lsa, bu amallarni birortasi qabul bo'lmaydi, birortasi bizga asqatmaydi. Chunki innalloha toyibun la yaqbalu illa toyiba deb Rasululloh marhamat qilganlar. Alloh pokiza zot va faqat pokiza narsani qabul qiladi. Ya ayyuhar rusul kulu minat toyibati va amalu solihan. Inni bima ta'maluna alim. Alloh taolo anbiyolarga aytadi, rasullarga: "Ey payg'ambarlar, pokiza narsalardan yenglar va solih amallarni qilinglar. Albatta men sizlar qilayotgan ishlardan xabardorman" dedi. Payg'ambarlarga buyuryapti, haloliga savob amal qil. Payg'ambarimiz hadislarda aytadilar, Alloh taolo payg'ambarlarga nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham shu narsani buyurgan. Talabul halali vojibun ala kulli muslimin dedilar Nabiy sallallohu alayhi sellem. Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda. Halol narsani talab qilishlik har bitta musulmon ustidagi vojib. Ya'ni masjidga kirganda namoz o'qishligimizda qancha bir vojib amallar bo'lsa, shu vojiblarni albatta hammasini bajarishimiz shart. Agar namozni vojiblardan birortasi tarkib bo'lib qoladigan bo'lsa, namoz namoz bo'lmaydi. Shundaymi? Endi ko'chaga chiqqandagi qilinadigan vojib ish masjiddagi vojibdan ko'ra qiyinroq, ko'proq. Masjidda faqat o'zingizni o'zingiz kontrol qilasiz, o'zingiz adashmasangiz bo'ldi. Vojibni, farzini, sunnatini hammasini bajarasiz. Endi ko'chadachi? Sahl ibn Abdulloh rahmohulloh shunday deydi. Inson najotga yetmoqchi bo'lsa, 3 ta narsaga e'tibor qilsin. Bor yo'q 3 ta narsaga e'tibor qilib qo'ysin, shu odam najotda bo'ladi. Birinchisi halol yesin, Ikkinchisi, farz amallarni birinchi o'rinda ado qilsin, orqasidan sunnat yergasin. Qarang, farz orqasidan sunnat, halol luqma avval aytilinyapti. Chunki biz aytayotgan farz ibodatlar, nafl ibodatlar agar luqmamiz harom bo'ladigan bo'lsa, qabul bo'lmaydi. soddaroq qilib olsangiz televizoringiz 2 metrlik bo'lsin ekrani 1 metrlik bo'lsin har qancha hashamatdor oxirgi modeli bo'lsin lekin svet bo'lmasa u televizor bizga foyda qilmagandek biz 5 mahal emas 15 mahal masjidga yursak yiliga har safar haj qilsak har dushanba payshanba ro'za tutsak nafl sadaqa qilsak lekin topayotgan pulimiz harom bo'ladigan bo'lsa bu amallarni bittasi bizga asqotmaydi Hozirgi kunda odamlarning holati qanday? Hozirgi kunda ana shu tashqaridan bo'layotgan tashviqotlar, e'tiqodlar ta'sirida eng asosiy narsa qanaqa bo'lsa ham bo'lsa bo'ldi, dunyo bo'lsa bo'ldi degan tushunchaga kelib qolingan. Bolasi latoxonada jugara sanatar ekan. Yaxshi topar ekan shu latoxonadagilar. Men yetib kelishiga qaraganda boshqa ish qilganlardan ko'ra yaxshiroq pul topar. Ey, beqay e, kam mehnat serhosil. 500 so'm, 1000 so'm har xil pul topib kelar ekan. Olib kelib beradi, hali ota jonivar duoni qilib o'tiradi. Katta-katta duo qiladi, topganingga baraka bersin deydi. Shu odamni qilayotgan ibodatlari habada bo'ladi. Shu ibodatni harom luqma bilan qilayotgan bo'ladigan bo'lsa. E, So'rab qo'ying, osoqol, qayerdan topyapsan pulni? Nimcha oson topyapsan pulni? Qayerdan olib kelyapsan buncha pulni? So'rab qo'ying bir amatda. O'zingizga rahmingiz kelsin. Halolmi, harommi, bormi? Demak, Alloh yaxshi ko'rgan. Yutuqda shu odam. Endi faqrmi? Demak, shu odam ziyonda. O'lchovlarga nima bo'lgan? Qani bir tishlam haromlikni o'tib ketib qolib, gumonlikni o'tib ketib qolib, o'zini ko'kartirib qayt qilgan Abu Bakrga o'xshagan odamlar. Qani o'lchovlar? Yaxshi hayot nima bilan edi? Iymon bilanmidi? Halollik bilanmidi? Ribo, harom, noto'g'ri yo'l bilan topilgan g'ulul bilan, makr bilan, shubha bilan, makruh bilan, shubha bilan topilgan narsalar agar mana shu 6 ta narsadan bizni topayotgan pulimiz pok bo'lsa, demak shu pulimiz halol, qaytaramiz. Harom, ribo, noto'g'ri yo'l, g'ulul, makruh hamda shubha. Mana shu 6 ta narsa yo'q bo'lsa, bizni topayotgan pulimiz halol ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida va Qur'ondagi juda ko'p oyatlarda riboni qanchalik og'ir gunoh ekanligi siz bilan bizga bayon qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Dirhamu riba ya'kuluhu rajulun wa huwa ya'lamu ashaddu 'indallohi min sitta va salasina min sittata va salasina zaniyatan." Riboni bir dirhamini bilib turib yegan kishining gunohi Allohning nazdida 36 marta zino qilgandan ko'ra gunoh og'ir bo'ladi. haramligini, riboligini bilib turib yeyotgan odam 36 marta zino qilgan odamdan ko'ra gunohi og'ir bo'ladi. Shariat islomiya avvalambor bir gunohni qilishlikni yo'llarini hammasini bekitib qo'yib turib, harom qilib qilma deydi. Harom yegan odam hech qachon iymon lazzatini topa olmaydi. Masalan, e, mana haligi uyda tarilkasi bolalar haromni ko'rib qolsa, namoz o'qiyotganda imom yig'laveradi. zo'rg'a o'zini ushlab qoladi, Qur'on eshitib yig'layotganlarni ko'rasiz. Shu biz odamlarda shu Qur'onni eshitib bir yig'lashlik yoq deysan. Endi ular tushunadida arabda ular deymiz. Qur'on oyatlarini eshitganida, namozda turganida, zikr bo'lganida Allohni eslatganda kim yig'laydi? Ya'ni ko'proq yig'laydigan odamlar moli dunyosi halol bo'lgan odamlarni iymon lazzatini totishligi boshqalardan oson. Bu degani boshqalar totmayapti degani emas, buni to'g'ri tushunaylik. Halolni ko'pagan odam iymonda lazzatini shunda totadi. Yana asarlarda shunday keltiriladi. Kim ko'zini haromdan tiysa, nafsini shahvatlaridan qaytarsa, qalbini doim ta'qib qilib kuzatib tursa, yana oxirida halol luqma yesa, zehni va farosati hech qachon xato qilmaydi. Tushunalingmi? Aql hushi joyida bo'ladi degani. Gunohlardan o'zini tiyib, halol yesa kallasi joyida bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam La yatiyanna an nasi zamanun la yubalil mar'u bima ahdal mal amin halalin am min harom. Odamlarning ustlariga shunday bir zamonlar keladi. Kishi o'zini molini qayerdan olganligida shubha qilib qoladi. Ya'ni halolmi, harommi ikkilanib qoladi. Chunki payg'ambarimiz boshqa hadisda aytganlar, insonlar ustiga shunday bir zamon keladiki, Abu Dovud ibn Moja rivoyat. Ya'ti alannasi nasi zamanun la yabqa ahad illa akala riba. Sahih hadis. Shunday bir zamonlar bo'ladi odamlar ustida, ribo yemagan odam qolmaydi dedilar. Sahobalar, ya Rasululloh, hammasi yeydimi bir chekadan deganda yo'q man lam yakul minhu yusibhu g'ubaruhu yemaganiga riboni chang urib turadi ya'ni ribo bilan muomala qilgan odam bilan muomala qilasiz riboga guvoh bo'lib qolasiz riboda eshitib qolasiz Ribo bilan shug'ullanadigan odamni uyiga chaqiradi, majbur borib qolasiz. Riboni changi urmagan odam qolmaydi dedilar. Ya'ni ayni zamon shunday zamonlarki, ribo oshkora e'lon qilinadi, targ'ib qilinadi. Tashviqot ketyapti. Ochiq harom narsani tashviqot ketyapti. odamlarni g'am shu dunyo bo'lib qolgan. Tijorat ichiga singillab qolsa, qo'lidagi puli aborati ozayib qolsa nima qiladi? iloji yo'qmay qoldida to'xtab qolmasin deb oldimda nima qilay endi hamma qilyapti o'zi maqsad nima desangiz orqada qolib qolmaslik shunday odamlarni men ko'rganman o'z ko'zim bilan bir narga zo'r bo'lib ketgan qimmat mashinalar zo'r kiyimlar zo'r bir jihozlar bilan bir ikki yil zo'r yuradi keyin qarasa yo'q bo'lib qolibdi ha desa ham yo'g'ini sotib ketibdi bir yoqqa tijorat qilgan surishtirib kelsangiz riboga protsentga pul olgan 20 ming, 30 ming dollarni olgan, uyini zalogga qo'ygan, 20 ming dollar, 30 ming dollar birdaniga kelib qolgan odam nima qiladi? Albatta qimmat. Xullas boydaqa yashaydi 2 yil. Endi odamni ajabini qo'zg'atadigan narsa shu sutxo'rlikka pul olib xor bo'layotganligini ko'rib turib ham odamlar nima qiladi? Hali xuddi bunga tegmaydigandaqa shu musibat. Men shu chap berib yuboraman. Vaholanki sutxo'rlikka qo'lini urgan odamni Alloh taolo o'zi xor qilishini aytgan. Fa'zanu bi harbi minallohi va rasuli. Alloh va rasuli tomonidan o'zingizlarga urush borligini bilib qo'yinglar dedi. Alloh va'da qilyapti, xor qilaman dedi. Faqat vaqt. 1 yilmi, yar, lekin xor bo'lishi aniq. Ribo sutxo'rlik gunoh kabiralardan. Agar bir odamga opa-singling bilan zino qilasanmi desa, Bu odamning holi nima bo'ladi? Tepachash tikka o'lib ketadi. Onang bilan zino qilasanmi desa, ahvoli nima bo'ladi? Insonda aqli bovar qilmaydi bu narsaga. Lekin sutxo'rlik bilan shug'ullangan odamning gunohi onasi bilan zino qilgandan ko'ra og'irroq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, sahih hadis Ibn Mas'uddan, "Arriba salasatun va sab'una baban, aysaruha mithlu an yankiha rajul ummahu." Haraboni dedi Rasululloh. 73 eshigi, ya'ni 73 xil gunohi bor ko'rinishi. Mana shu gunohlardan eng yengili kishi o'zini onasi bilan zino qilganligiga teng keladi deydi. 73 tani eng yengili qaysi desa onasi bilan zino qilsa, riboxo'rda eng yengil gunoh shunday to'g'ri keladi. Alloh saqlasin. Alloh saqlasin. Ribo sutxo'rlik nafaqat shariat islomiyada, barcha samoviy shariatlarda harom qilingan. Hatto yahudlarni shariatida ham o'zaro bir-biri bilan muomala qilganda ribo harom. Ular boshqalar bilan muomala qilayotganda riboga pul beradi, lekin o'zaro bo'lsa riboga emas, qarzga berishadi. Nasroniylarda, mana Luqo Injilida shunday bir qatorlar bor ekan, agar Odamlarga qarz bersangizlar, ulardan mukofot kutmanglar. Ya'ni qarz berib turib foyda olaman dema, sutxonlikka pul berma deyapti nasroniylarda kitoblarida. Unda qanday fazil qiladi, fazil qoladi o'rtalarda deyapti. Ya'ni boy bo'lib turib yordam qilmasang, seni boyligingdan nima foyda degani. Bu samoviy shariatlar ekan. Jahiliyat davridagi arablar ham riboni harom deb bilgan. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarixini o'qiganimizda shunday bir joyga kelgan ediki, Ka'batullohni ta'mir qilishlikka ehtiyoj tug'ildi. Devorlarni, g'ishtlarni yiqitishdi. Endi qaytadan devorni urishga kerak bo'lganda Quraysh aytishdi. Bu Allohning uyi. Bunga faqat halol pulni sarflaymiz, harom pullarni sarflamaymiz. Harom pul nima edi? Mahri bag'i, zino bilan topilgan pul, odamlarga zulm qilib pul topadigan odam bu puli hamda ribo. mushrik bo'lgan, johil bo'lgan Quraysh arablari ham johiliyatda riboni haromligini yaxshi bilishgan. Shariat islomiyada riboni haromligi haqida qat'iy Qur'onda oyatlar nozil bo'lgan. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqingiz. Va agar chindan mo'min bo'lsangizlar, sudxo'rlik sarqitlarini tark qilingiz. Ya'ni odamlarga bergan qarzlaringizdan chiqargan foydasini olmangiz. Iymonni sharti bo'lyapti. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar iymon keltirgan bo'lsanglar, sudxo'rlikni yig'ishtiringlar. Agar shungacha qilingan bo'lsa, hozir qilinayotgan bo'lsa, muomalalar bor bo'ladigan bo'lsa, Allohdan taqvo qilaylik. Onasi bilan zino qilgan bilan teng deyapti. Yig'ishtiraylik. oxiri xor bo'lishiga ming marta aniq. Faqat qachon degan savol turib xolos. tafalu fa'zanu va Endi agar farmonimizni qilmasangiz, u holda Alloh va payg'ambari payg'ambari tomonidan bo'lgan urushni bilib qo'ying. Alloh taolo o'z urush e'lon qilishiga aytilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Akilu riba mukiluhu va katibuhu va shahiduhu shahidahu idza lamasu zalik." mal'unin mal'ununa ala lisan Muhammad va ila yawmil qiyamah. Riboni yeyuvchisi, riboni yediruvchisi, yozuvchisi, guvoh bo'luvchisi Muhammad alayhisolamning tili bilan qiyomatgacha la'natlangan deyilyapti. Shu pul kerak edi, ishora qilib qo'ydingiz, u palonchi o'sha protsentga pul beradi dedingiz, siz ham sheringiz Addalu ila shay Bir ishga dalolat qilgan odam shu ishni qilgan bilan barobar. Biz eng kamida riboga olyapman desa, riboga beryapman desa, indamay qo'yishligimiz ham rozilik bo'lib qoladi. Eng kamida bu harom, bu narsani qilma, Alloh bu narsani man qilgan deb qo'ymasak, biz ham sherik bo'lib qolishlik xavfimiz bor. Mana aytilindi-yu, chang uradi hech bo'lmasa Hech bo'lmasa eshitasizda protsentga pul olganini. Endi nima qilay, iloji bo'lmay qoldi deydi. Ribo gunoh kabiralardan deb aytdik. Allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatahabbatuhu ash min minal mas. Sutxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida jin chalgan majnun kabi turadilar. Jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay, oldi sotdi ham sutxo'rlikning o'zi-ku deganlaridir. ahallallohu bay'a va harrama riba. Nima endi oldi sotdi, savdo ham o'sha riboya riboda deganida Alloh taolati yo'q. oldi sotdini Alloh halol qildi, riboni harom qildi dedi. O'zi ribo haqida alohida darslar bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bir sahoba bir 2 kilo yangi uzilgan xurmo olib keldi. O'rtaga qo'ydi. Hali Madinada pishib ulgumagan edi. Qayerdan oldingiz buni dedi? Uyimdagi yil pishgan xurmoni qoqisidan 2 kilo berdim. yoki 3 kilo berdim, uni evaziga yashangadan yangisidan 2 kilo oldim deganda bu ribo dedi. Narsani narsasiga, narsaga bitta jinsdagi narsani o'sha jinsga almashtirishlik ziyodasi bilan ribo bo'ladi. Hozir menga 4 ta berib turing, bahorga chiqib 5 ta qilib beraman. Olib borib sot dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Chiqqan puliga o'sha yashangini svejisini olib keldi. Bu juda bu nozik joylar juda ko'p. Boshqa furushlarda aytganmiz. Bunda sotiladigan mashina bor. Bunga mashina kerak, sizda ma'lumot bor, informatsiya bor. Shu o'rta turma qilib qo'yasiz, ish qilib qo'yasiz. Bizni salaf solihlarimizdan Imom Abu Hanifa, Imom Shofiy, Fuzol ibn Yos, Sufyonni sarlatgan ekan. Allohni bitta ekanligi haqidagi ilmni o'rganganingdan keyin birinchi o'rinda kerak bo'ladigan narsa oldi sottini bilishing, taloq nikohni bilishing, hayzni kasbni hukmlarini bilishing degan ekan. Mana savdoga borayotgan birodarlarimiz qancha foizi savdo kitobini o'qigan shariatimizda? Umar ibn Hattob, Ali ibn Abi Taliblar bizni bozorlarimizda shariat ilmini bilmagan odam savdo qilmasini hukm qilgan ekan. Alloh rahmat qilgan odamlar so'rab turadi, "Menda bunday bo'ldi, halolmi, harommi?" deb. Bo'lmasam ketaveradi. O'z rozi bo'lib berdi deb qo'yadi. Mana sutxo'rlik nima? Sutxo'rlik soddaroq qilib, siz 10 so'm berasiz, bir oydan keyin 11 so'm pul qaytarib beradi. Shu. Foydasi naq turibdi, foydasi zohir turibdi. Bu insonning ko'zida zohir turibdi. Alloh taolo aytadi: "Yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat. Vallohu la yuhibbu kulla kaffarin athim." Mana eshitib turinglar. Alloh sudxo'rlikni foydasini yo'q qiladi va sadaqalarning foydasini ziyoda qiladi. Alloh har qanday sutxo'rlikni halol deb biladigan ko'rnamakni va sutxo'rlik qiladigan jinoyat kimsani sevmaydi. Alloh aytayapti, sadaqani ajrini, sadaqani foydasini ko'paytirib beraman, sutxo'rlikni yo'q qilaman. Mana yo'q qiladi so'zini ma'nosi dunyoda deydi ulamolar. Sutxo'rni puli ko'p bo'lsa ham barakasi bo'lmaydi. Ibn Abbos aytadi, yo'q qiladi degan maqsad Alloh bu sutxo'rlik bilan topgan odamni namozini, ro'zasini, zakotini, hajini, sadaqasini, hatto sila rahmini ham qabul qilmaydi. Bu odam xolaganini qilaversin, agar sutxo'rlikni tashlamaydigan bo'lsa, xolagan ishini qilaversin. Chunki namoz o'qisa ham foydasi yo'q, zakot berib haj qilsa ham foydasi yo'q bu odamning. Shuning uchun qaraylik atrofimizni, so'raylik akalarimizdan, ukalarimizdan, pulingda shu ribo yo'qmi? Alloh saqlasin. Nasihat qilaylik bir-birimizga. Riboxo'r, sutxo'r odamni oladigan jazo nima? Sumr ibn Jundub roziyallohu dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qib bo'lganimizdan keyin ba'zida sizlardan biror kishi tush ko'rdimi deb so'rardilar. Tush ko'rganlar aytar edi, kunadi birda yana so'radi. Hech kim tush ko'rdim deb aytmaganida payg'ambarimiz ana shu Isro va Meroj darslarida aytganmiz buni. Tush ko'rganligini aytdi-da, tushida mana haligi yetimni molini yegan, gap tashigan, zinokorlarning qatorida ana shu Isro va Meroj kechasida ko'rgan ishlaridan xo'rlarning holati haqida bayon qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketib borar ekan, u kishini yetalab ketgan ikki kishi bilan osmonga qarab yotgan qorni xuddi bir uyda katta keladigan kishilarni ko'rdi. Ular yerda yotar ekan, Fir'avn xonadoni u yoqqa bu yoqqa tepalab o'tar edi. Mana bilamiz, annaru alayha Fir'avn xonadoni qiyomat qoyim bo'lgunicha ertalab bir marta, kechki payt bir marta jahannam o'tiga solib turiladi. Ana shu azobiga borib kelishlik yo'lida ikki mahal ana shu qorni katta kishilarni tepalab o'tadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Ey Jibril, bu qorni katta kishilar kimlar?" deganida bu sutxo'rlar deb javob beradi. Odamga bitta ta'sir qiladigan narsa sutxo'rlik qilib shuncha puling bormi qo'lingda, yig'la. Chunki sutxo'rlik qilmaganingda ham shuncha pul bo'lardi ekan qo'lingda. Alloh rizqinga shu pulni yozgan ekan, sen harom tomondan olsan faqat xolos. Agar halol tomonga uzatganingda ham Alloh peshinangga yozgan ekan, bo'lar edi. Endi hammasi tuxur ham zo'r emas qarasiz. Pulini undira olmay yurganlari bor, prosentiga prosentini qo'shib. Rizq tushunmaganligidan. Alloh taolo istiqbollik bilan shug'ullanganlarga nima va'da qildi. Fa illam taf'alu u holda agar to'xtamasanglar ribodan Alloh va payg'ambari tomonidan bo'lgan urushni bilib qo'yinglar. Endi dunyoda 3-4 chaqasi deb turib, arzimagan dunyoda 3-4 chaqasini deb turib, oxiratda abadiy azobga qolib ketishlik aqlli kishining ishi emas. riboni ko'payishi, yurtdan baraka ketishi hamda mana shu yurtga Allohning g'azabi, Alloh taoloning azobi tushligiga sabab bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar bir shaharda yoki qishloqda zino va ribo oshkor bo'lsa, ular o'zlariga Allohning azobini halol qilib olishadi. Zino o'limni olib keladi, ribo barakotni ketirishligini olib keladi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan keltirilgan hadis Vallazi nafsi Muhammadin biyadihi la yabitanna nasu min ummati ala asharrin ala sharrin va batarin va labin va lahvin fayusbihu qiradatan khanazir bi istihlalihim al-maharim Imom Ahmad musnadlarda keltiradi Payg'ambarimiz qasam ichib aytayaptilar. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, mening ummatimdan bo'lgan bir toifa kishilar kunini o'yin kulgi, bekorchilik, haddan oshlik bilan o'tkazadilar. Kech kirganda uxlaydilar. Haromni halol deb, haromlarni halol qilib olganlari, aroq ichganlari, ribo yeb, ipek kiyim kiyganlari sababli ular tong yotganda to'ng'iz va maymunlardek tong yottiradilar. Ya'ni to'ng'iz bilan maymunga aylanib qoladi degani emas. Xuddi to'ng'iz maymundek yashab, to'ng'iz maymunda uyg'onadi. Kimlar? Ribo yeganlar. Darsimizni Shayx Muhammad Hassonni o'zini ma'ruzalarida birda keltirgan bir qissa bilan nihoyalaymiz. U kishi aytadi. Misrli katta olimlardan u kishi Mansura shahrida deydi, payshanba kuni manaqa kechki payt u kishining darsi bor ekan. Payshanba kungi darsimizni boshlashlikdan avval masjidga chiqishligimdan burun, masjidga chiqishimdan avval Meni oldimga bir yosh talaba yigit keldida, qattiq bir yig'lagan, g'amga botgan holatda kirdi. Kirdida ey shayx, ko'pchilikni duosi ijobat. Mana shu majlis muborak majlisda o'tirgan kishilarni duosi sababli Alloh taolo duoyimizni ijobat qilsin. Otama haqqiga duo qilib bering dedi. So'raganimda otasi vafot qilganligini aytdi. Alloh rahmat qilsin otangizni dedim. Lekin u bola Otam nohotda bir achinarli xunuk holatda jon taslim qildi. Jamoatdan duo bering dedi. Otasini tarix hissasini so'raganimda u otam Alloh uchun bir rakat namoz o'qimagan odam edi. Men benamozlikni katta qanaqa katta gunoh ekanligini yaxshi bilaman. Lekin otangiz haqida to'liqroq gapirib bering. Shoyat men odamlarga ibrat uchun gapirib bersam shu qissani deydi. Otam bir rakat ham namoz o'qimagan edi. Jismonan nihoyatda sog'lom, biror marta og'rimagan, biror marta kasaldan shikoyat qilmagan baquvvat odam edi deydi. Ana shu vafot qilgan kuni otam bilan tushli ovqat qildik. Biz oshxonada turar ekanmiz, otam qornida qattiq og'riqni sezdida yeganini qayd qilishlikka majbur bo'ldi. Hojatxonaga kirib ketdi. Hojatxonaga kirib, tizzasini yerga qo'yib, hojat qilinadigan o'ringa tumshug'ini tiqib qayd qilar edi. Har o'kira kelganda, qayt qilishga kelganda tumshug'ini tutadi, qayt qiladi, turadi. Biz oshxonada turib, hojatxonada bo'layotgan narsani eshitib turdik. To'satdan qattiq bir ovozni baqirdi qattiq bir ovozni eshitdik. Birdaniga jimib qoldi otam dedi. Shoshib kirganimizda otam ikkala tizzasi yerda, yuzi esa ana shu hojat qilinadigan o'ringa botgan holatda turardi harakatsiz. Otamni ko'tarib olganimizda jon taslim qilib bo'lgan edi. yuzi hojat o'rnida turar edi. Shayx Muhammad Hasan aytadi: "Men bitta narsani so'rayman sizdan o'g'lim. Bitta narsani. Uyingizga boring. Uyingizga borib onangizdan otangiz nima ish qilganligi, hayotni nima bilan o'tkazganligini so'rab keling." Yigit bordi, onasidan so'radi. Otam nima ish bilan shug'ullanadi? Onasi yig'lab javob berdi. Bolam otangiz odamlarga riboga, sutxo'rlikka pul berardi. Qarang, og'rimas ekan. Og'rimas ekan. Shunday odamlar bo'ladi. Sutxo'rlik bilan tirishlik qiladi, bitta joyi og'rimaydi. Nimaga? O'zi og'rish ham ne'mat. O'tgan darsimizda aytdik, joningizga bir og'riq yetsa, tikan sanchilsa, badaningiz og'risa, gunohlaringiz kafforat bo'ladi. Alloh taolo bemor qilib 1 yil, 2 yil yotib jonni olgan bandalarga rahmi kelibdi. gunohlarni dunyoda tozalab turib ketibdi. A bu og'rimagan. Bu bola kelib shayxga aytib berdi. Shayx ha, ha, ana shu. Ana shu uni mana shunday bir xor, iflos holatda jon taslim qilishligini sababi o'sha. Alloh man qilgan ishni qiluvdi. Haromdan yegan edi. Harom bilan badani o'sgan edi. Harom bilan go'sht semirgan edi. jon taslim qilgan joyi ham harom joyda bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday bir achinarli holatdan hammamizni o'zi bir asragan bo'lsin. Sutxo'rlikdan o'zi bir panoh bersin, aralashib qolishlikdan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sutxo'rlikka qo'l urib tiyilmagan kishilarga Alloh taolo ularni xor qilishligini aytgan. Nima sababdan mana shunday holatga tushdi? sudxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida qabrlaridan jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay oldi sotdi ham sudxo'rlikning o'zi-ku deganlaridir. Holbuki Alloh bayni halol, sudxo'rlikni harom qilgan. Bas kimga Parvardigoridan maviza, nasihat yetgach sudxo'rlikdan to'xtasa, u holda avval o'tgani o'ziga va uning ishi Allohga topshiriladi. Va kim sudxo'rlikka qaytsa, o'shalar jahannam egalaridir va unda abadiy qolajaklar. O'sha yozib qo'yilgan narsalarda bir ko'rgan edim. Bir shayx minbarda o'tirib o'quvchilarga dars beryapti. Dars beryapti. Shunday-shunday gapirib turib, dek joyiga kelyapti. Ikkinchi marta gapiryaptilar, shuni yiqilib tushdi. Odamlarni eshitganmiz, sajda qilganda ketganlarda. Odamlar eshitganmiz, sabo vaqt turib shunday to'xtab qolganligini eshitganmiz. Bu insonni hayotda qilgan e'tiqodi, qilgan amali hamda yegan luqmasiga bog'liq bo'ladi. Ma'qulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.